ne tiom gravas la longezzo de la pilgrima voio. Ciu el centra Europo comenzas la Jacoban voion, tiu havas gis du mil kilometroin, cae plurain monatoin da curado antausi. Por multae pilgrimuloi tamen suficias esti sur voie dum unu semaino. Ciu ili maltrafas tiam pro la malonga tempo la essenzon de la pilgrimado. La Jacoba voio estas certe la plei conata pilgrima voio, cae gia individuetso distingas gin de la ceterae pilgrimai voioi. Oni povas arrangi gin kiel oni volas, cae anca nurdum unu semaino tracuri gin. Tio interalie estas la causo por gia allogetso diras presidanto de la Germana Jacoba Societo. La Jacob Voia reto estas granda. Multai itineroi conducas el centra Europa directe al Santiago de Compostela. Por la circa du mil kilometroi, bona curanto besonas tri gis quar monatoin. Quelcae pilgrimuloi tamen volas maestri nur la lasta in cent kilometroin, cae ricevi portio la documenton de la pilgrima officeio. Cie comencijas la pilgrima voyaggio? Tio estis principe ciam individua. La imago pri starta puncto ec estis nur en la 1990 jaroi. Origine ne existis comenza puncto. La voio alla tombo de la apostolo Jacobo comencis heime, cae compreneble oni devis ancao recuri heimen. Multae gruppoi pilgrimas dum unu gis du semainoi, sed ili recomenzas tiam en la sequa iaroi ciam tie, kie ili estis finintai en la antaua iaro. Fine, ili successas tracuri tia maniere la tutan voion. Cial al tiu lau pezza tracurado estas tiel populara, por tio ne existas empiriai datumoi. Eble estas pro simplai causoi, disponebla tempo, corpai capabloi, cae tradiziai cutimoi. Tradizie onicun ligas cun pilgrimadoi, pardonon de pecoi cae pentofaron. Sed la voio estas independa de la catholica ecclesia institutio. La critico pri la ecclesio cae la multae forlassoi de ecclesio ne damagis la voion. Laula faculo, cun pilgrimado cun ligigias imago, quiu estas donita per de libroi, filmoi au amicoi temas pri mal rapidigio, comunezzo, originalezzo, sperto de naturo, dum tempa forlasso della profesia vivo, cae donado de senso. Pilgrimado estas chargita protio per simbola signifo, charge multae pilgrimintoe gi iniziati stauri povan shangion en la vivo. Por homoi en crisae situazioe, gi estas favora elect eblezzo. Sed ju pli mal longe oni tracuras gin, des pli mal granda estas eble la chanso senti profundan spiritualetson. La voio farigas tiel ofte pli sporta evento, sed eble oni povas habi tia intravivajoin, se oni survoias dum nur unu semaino trovigas indicoi che la longhezza della voio havas influon alla sperto. C'è plur semaina mai na voyaggio, la exterciu taga sperto della pilgrimado conducas al nova contrastezza perspectivo pri la heima viv medio. Au pli simple dirite, la heima vivo estas vidata per aliai oculoi. Shainas esti decida la comunezzo kiu tra plurae semainoi formigas, cae pli fortigias. Tamen ne existas iu generala recomendo pri la longezzo de la voio, cae ancaula ecclesio, ne nion prescribas tiu rilate.